الحمد للہ الحمد للہ تو دعا کرتے ہیں اللہ سے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی تمام ساتھیوں کے لیے جزاکم اللہ جزاکم جزاکم اللہ اللہ خیرہ انشاءاللہ بھی ایسی نہیں لگ لکھے گی کہ مجاہدین گئے گئے کے کے سامنے سامنے مجاہدین کبھی بھی ایسی تاریخ نہیں آئے گی جب ہم شہید ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ جانے کیونکہ اللہ خود اس کو خوب جانتا ہے مستقبل کو جب ہم شہید ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا فیصلہ ہے جو کچھ بھی چاہے وہ کر سکتا ہے اسی وقت بھی اللہ اپنے دل کا مدد کر سکتا ہے شہید islom ummati birodarlar yana bitta qurbonlik berdi bu qurbonlik kichkina emas islom ummatini she'rlaridan yana bitta she'ri muhojirlarni ansori bo'lgan amir baytulloh nomardlarcha shahid qilingan inna lillahi va inna ilayhi rojiun go'zallik yo'q xushbo'y yigidiga yetishdi ko'p birodarlar manziliga jannatdagi do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kim kelar bilan jannatlarda yurgim kelar kim kelar nay shu dinning xizmatida muhojirlar ansonlar tashlab qochmaslar qiyin paytida muhojirlar ansor وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين qanchadan qancha nabiylar o'tgan ular bilan birga ribbiyun juda ko'p ribbiyunlar bo'lgan payg'ambarlar va ular bilan birga bo'lgan mujohidlar o'zlarini boshlariga yetgan Alloh yo'lidagi musibatlarga tushib qolishmagan va zaiflashib qolishmagan kofirlarga, dushmanlarga taslim bo'lishmagan. Alloh sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Mu'minlarni shuncha jarohat berib, shuncha shahid berib, yana ular o'zini yo'lini davom ettirishligi, yana o'zini jihodini davom ettirishligini ko'rgan kofir chidolmaydi. Biz shunchasini qadr qilib tashadik bularni. Shunchasiga shuncha zarba berdik, bular yana yo'lini davom ettiryapti. Bu narsani ko'rib kofir ma'naviy halok bo'ladi. u. Chidolmaydi bunga. ټول مسلمانانو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په دې باندې اعمال وکړي کنه نو تر قیامت به مسلمان ذلیل نشي mana Muhammadni qatl qildik dedi ular yoki bilib bo'lmadi. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topdi, yana bu yo'l davom etaverdi. Davom etaverdi bu yo'l. Abu Bakr vafot qildi, davom etaverdi. Buni ko'rib kofirlar chidolmay, chunki ularning nazariyasida agar biz musulmonlarning kattasini yo'qotsak, bular tugab ketadi. Bular tarqab ketadi degan narsasi. Bu ularning halokati bu. bitta muhammad alayhissalom vafot qilgan bo'lsa u kishidan keyin yuz minglab kishini yo'lini davom ettiradiganlar bor mana amir baytulloh rahimahulloh alloh shahodatini qabul qilsin inshaalloh minglab baytulloh chiqadi muhojirlar ansorlar dunyo to'xtamay qilar taqdir ular tan olar faqat tavhid dunyo to'xtamay qilar taqdir ular qiyomat kuni bo'lar shohi muhojirlar ansorlar qiyomat kuni bo'lar shohi muhojirlar ansorlar muhojirlar ansorlar muhojirlar ansorlar muhojirlar ansorlar muhojirlar va shu dinning xizmatida muhojirlar ansorlar Qochmaslar qiyin paytida muhojirlar ansorlar muhojirlar ansorlar